Lo de nosotros es privado, nadie se puede enterar, se puede enterar. Sé que estoy pecando, pero cada vez me envicio más, yo me envicio más. Lo callado siempre está más rico. Tú eres mi kilo y yo soy tu pablito. Tú eres mi diabla y yo soy tu diablito. Por ti cometo cualquier tipo de delitos. Así cálate y ponte la bota que contigo me gasto la fundota. Que tu gato no ronque si el es chota, el coopera con los polis se nota. enredado en tu cuerpo, tengo que estar coronado antes que muerto. Nos fugamos en el mercho. ahorita como gatita en el techo. Lo de nosotros es privado, nadie se puede enterar, se puede enterar. Sé que estoy pecando, pero cada vez me envicio más, yo me envicio más. Lo que hago siempre está más rico. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablito. Tú eres mi diabla y yo soy tu diablito. Por ti cometo cualquier tipo Lo de, nosotros es privado. Se viene rap y flow Bugatti, es que yo tampoco puedo con ese culo tenasti. Yo quiero los asientos, forran cuero el Maserati. No vamos pa' la USA y te pongo los implantes. planti, planti, planti, planti. Lo hacemos entre billetes, flow romanti. La nena peligrosa le gusta jugar a que somos amanti. Le compro lencería porque no le entran los panty. sos un poco loquita, mejor dicho una locaria. Cuando subió una fotito para elige mata varias, me dice que conmigo se quiere hacer millonaria. Conmigo muere millonaria. Lo de nosotros es privado, nadie se puede enterar, se puede enterar. Sé que estoy pecando, pero cada vez me envicio más, yo me envicio más. Lo callado siempre está más rico. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablito. Tú eres mi diabla y yo soy tu diablito. Por ti cometo cualquier tipo de delitos. <laughs> Ah, mami, así me te hache mía así me te hache.